Tak vás vítam, bratia, ešte raz. Eh, dnešné služby Božie eh, budú zastupované. Brat Farár musel odísť na inštaláciu eh, sestry seniorky v Novohradskom senioráte. Dnes budeme spievať piesne z evanického spevníka. Začneme číslom 308 a skončíme číslom 645 s tým, že dnešné služby Božie budú modlitebné 你看，棒槌呢。 Izajáš kapitola 54, verše 7 až 10. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skrýl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no väčšnou milosťou sa zľutujem nad tebou, vraví hospodin, tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noáchových. Ako som prisahal, že vody Noáchove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. Ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí hospodín, ktorý sa zmilúva nad tebou. List rímským, kapitola 5, verše 1 až 11. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slavy Božej. No nie len to, ale, schváli, ale sa schválime aj s súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvečenosti, osvečenosť k nádeji, a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svetého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého a zda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení? Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Slovo Budeme sa modliť. Dobrotivý náš hospodin, aj dnes sme sa zobudili do dňa, ktorý si nám dal. Ďakujeme ti za neho, za to, že si nám s ním dal novú milosť, čas pokoja od práce a možnosť stráviť ho s tebou. Prosíme za tých z nás, ktorí sú chorí, daj im skoré uzdravenie. Za tých, ktorí sú slabí, daj im posilnenie. Veď nás svojimi cestami, a ukazuj nám, čo je Tvoja vôľa pre náš život. Utvrdzuj nás vo svojej milosti a nedaj nám zabúdať, že sme Tvoji, že nás miluješ a každý náš vyznaný a zanechaný hriech odpúšťaš. Pomáhaj nám vytrvať na správnej ceste v tomto okolitom svete, aby sme sa vlastnou vinou nezmazali z knihy života. Daj nám správne chápať Tvoje slovo a presne rozlišovať, čo je v Tvojich očiach správne a dobré, a prináša nám osoch a čoho sa máme vyvarovať, lebo je to hriech a vzdialuje nás od Teba. Pomôž nám, aby sme sa neriadili ničím iným, iba Tvojou vôľou. Nech je oslávené, chválené Tvoje meno na veky. Amen. Bratia a sestry, tak dnešné služby Božie sme nazvali, že sú modlitebné a budeme sa teda modliť. Hlavnou témou by mali byť rôzne generácie v našom cirkevnom zbore a preto by sme aj my ktorý slúžime vlastne piesňami a chválami, chceli tak, e, tak na pripomenutie zahrať v podstate piesne, ktoré prechádzajú takým rôznym spektrom tých generácií v našom zbore. A začali by sme piesňou, ktorú hrávame na besiedke na jazere. E, je veľká búrka, takže nech vám Pán Boh aj počas týchto chvál. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. On za ruku drží ma, loďka sa nekolembá na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. On za ruku drží ma, Loďka sa nekolembá na jazere, je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je on za ruku drží ma, loďka sa bá. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. Ježiš so mnou v loďke je. Ježiš so mnou v loďke je. Milovaný, Bohomilovaní. Začneme z Božieho slova, z 1. Jánovho listu, 2. kapitoly od 14. verša. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad, nad zlým. Amen. Dnes sa ideme modliť za rôzne generácie a za služby pre ne. Vidíte, že Apoštol Ján, on bol taký úžasný človek v tom, že asi najviac poznal pána Ježiša. Pri poslednej večeri mu ležal na hrudi, jediný ostal pri kríži, dostal to najväčšie zjavenie do budúcnosti a sústredil sa v tých posledných rokoch, rokoch svojho života, keď toto písal aj na, hlavne na tú lásku a na život taký duchovný. A začne, začali by sme od detí a budeme tým myslieť trošku aj dorast. Keď som bol také duchovné dieťa, že som spoznával toho otca, tak to bolo také úžasné tie prvé roky, ako keď je dieťa v perinke, že proste zaplače a už rodičia priskočia ja som bol predtým, ako som spoznal Boha, taký úplne rozbitý, lebo v jeden čas e, mi zomrel otec, skončila mi škola, tam sa to menilo, prvá láska mi skončila, do toho som išiel na vojenčinu, to bolo úplne zle, tam sa človek nemá ako poskladať. A bol som taký, takto rozbitý, že keď som prišiel do prvého zamestnania, tam bol pri príjmaní nejaký zväzák a on, hovo, on každého nahováral, budeme hrať divadlo a neviem čo, pozrel na mňa, tak ani ma nenahováral, proste bolo vidno, že ja som taká chodiaca mŕtvola. Ale keď som otvoril Bibliu, prvýkrát som si ju kúpil, tak zrazu bum a tá strašná zmena v duši, že tá ťažoba odišla a Boh spravil strašne veľa aj bez toho, dokonca aby som sa nejako modlil k tomu, len som začal čítať tú Bibliu. Lebo keď je človek dieťatko, tak poznáva Boha takto. A e, dnešná tá mladá generácia, aké má problémy, za čo sa modliť, keď na ňu myslíte. Je to generácia plnej chladničky, by som povedal. Hej, že otvoria chladničku a majú, čo potrebujú. Nemusia za to nejako zápasiť. A ono to má dve také konce. Každá minca má dve stránky. Jednak to, že keď nemusia zápasiť, tak to majú príliš ľahké a to, to nie je dobré, lebo to nenaplňa dušu. A druhá, druhá stránka veci, že síce chladnička je plná, ale vzťahov je málo. Rodičia sú mnohokrát preťažení, lebo je veľký tlak od spoločnosti, aj od médií, televízia a síce majú deti veľa materiálneho, ale málo eh, duševného. A pán Ježiš raz povedal, zobral dieťa a hovoril, že kto by, kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Kto by však zviedol na hriech jedno z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žiar, žarnou zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Čiže vidíte, je veľká zodpovednosť na ľuďoch, ktorí vedú deti. Pretože im musia dať to správne, tým ovplyvňa ich život. A majú to ťažké aj v tom, že to ovocie mnohokrát príde až neskoro. Som čítal taký príbeh, že jeden e, muž išiel na služobnú cestu a všetky možné hriechy už urobil, tak sa rozhodol, že ešte jeden nespravil, že by sa rúhal Bohu. Tak prišiel do kostola, tam prišiel a videl tam nejaký možno sochu Ježiša, alebo obraz, alebo čo a že sa ide rúhať, ale v tom si tak spomenul, čo sa kedysi dávno učil na besiedke, zaplavila ho bázeň a obrátil sa. Ovocie prišlo po 10 ročia. Tak dnes to bude také, že som e, zavolal ľudí, ktorí slúžia tým generáciám. Dneska je tu Gabriel Stach, ktorý slúži deťom aj dorastu a predniesie takú modlitbu, ktorá bude nejako súvisieť s jeho službou a potom mu budeme žehnať, ako tým symbolicky aj všetkým, ktorí v tom slúžia. Drahý Bože, ďakujem Ti za to, že nás požehnávaš, ďakujem Ti za to, že môžeme slobodne zvestovať Tvoje slovo, tak prosím ťa, daj vzrast tomu slovu, ktoré my rozsievame po svete. Ďakujem Ti za rodičov, ktorí privádzajú deti na besiedku. Ďakujem Ti aj za starých rodičov, a rodičov, ktorí posielajú deti na doraz a konfirmačnú prípravu, tak prosím ťa, zapal v nich vieru, aby tá konfirmačná príprava nebola taká konečná stanica, ale naopak, aby to bol začiatok na ceste životom plvenej viery, tak prosím ťa, posielaj nám všetkým Ducha Svetého, aby nám takto mocne radil v našich životoch. Prosím ťa aj za mládežníkov, aby, z nich, aby si z nich zapálil nových, nových pracovníkov, lebo ako je písané v slove, žatví je mnoho, ale povolaných je málo, tak dávaj, aby v našom zbore bolo vždycky dosť učiteľov a iných vecí, čo treba na chod tohto zboru. Tak prosím ťa, pomáhaj nám v tom a daj, aby sme všetko robili na Tvoju chválu a slávu. Amen. A teraz by som ako chcel jeho žehnať, modliť sa za ňoho, aj za jeho službu, aj za službu ďalších. A prosím, aby ste sa aj vy tak v duchu pridali, aby sme sa zjednotili na modlitbách za túto generáciu. Tak ti ďakujem, Bože, za ľudí, ktorí sa dali do tejto náročnej služby. Ďakujem ti za Gaba, aj za všetkých ostatných, pretože ich je dosť veľa. Daj im tvojho ducha, nech to pocítia aj teraz, deti na besiedke, ktorá prebieha. Veď ich, dávaj im tvoje slova, dávaj im tvoju lásku, Daj, nech ich nezasiahne ani nejaká horkosť toho, že títo mladí eh, nerobia to, čo by mali robiť, že sa že vyrušujú, alebo možno, že niektorí odídu. Prosím ťa aj za tých, ktorí vyučujú na náboženstve, aby tiež mali takú eh, veľkú podporu od teba, pretože je to tiež náročné udržať tieto deti v pozornosti. Daj nech žiadna demonická sila nemôže ovplyvniť ich službu, nemôže ich zastaviť, ale nech sú požehnaní, či už v rodine, či už v práci, či kdekoľvek, aby tako, s takou sviežosťou a plnosťou ducha mohli v tejto službe pokračovať. Amen. viac bázne daj Bože a viac svetosti. Viac smutku nad hriechom, viac slz radosti, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježíša, a chuť k modleniu. Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu. Viac viery v Ježíša a chuť k modleniu. viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti. Viac síl k pokore, veď veľký si len ty. Viac dnes kríz Ježišom v ňom útechu mať, viac na jeho hru moc odpočívať. Viac neskrýz Ježišom v ňom útechu mať, viac na jeho hru viac nádeje, daj viac trpezlivosti, viac strániť sa zlého cestou k väčšnosti, viac zrástať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za Tebou, Kriste, vzdáva ti čest. Viac vzrástať vo viere a ovocie nies. Viac ísť za tebou, Kriste, vzdávať príslovia 16. kapitola, verš 31. Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním. Je to krásny biblický verš, ale tak je vzdialený vlastne dnešnej spoločnosti, v ktorej šediny sa nepovažujú za krásnu korunu, v ktorej vlastne výkon, šport, Ehm, proste dosahovanie výsledkov, rýchlosť, mladosť, ehm, modernosť sú na stáli a zabúda sa na to, že tie skúsenosti, ktoré človek zažije, sú mnohokrát cenejšie. Sice sa pomocou v nich nedá v dnešnej dobe ovládať nejaký strašný počítač. Ja ovládam všetké strašné počítače, <laughs> ale som trošku iný, ale o to, o to nejde, že by toto nie je také dôležité. Dôležité sú vzťahy pred Bohom, pretože Boh je láska. Boh nie je o výkonoch, nie je o, dos- o dosahovaní cieľov, ale o tom, aby sme vedeli udržiavať vzťahy medzi sebou. E, stará zmluva končí slovami Malachia 4.23 a ďalej. Aj hla, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliadbu. Tento radvanský zbor je úžasný v tom, že tu sa to tak dosť prelína. Možno sa vám zdá, že málo, ale oproti iným zborom je to veľmi veľa. Aj tu máme chvály a brat Martin hovoril, že tým mladým vysvetloval, že tie chvály, čo máte s gitarou, sú rovnaké ako chvály, čo sú s orgánom, že choďte aj na tú prvú časť, alebo rovnako sa pozývajú ľudia, ktorí radšej majú tie, ten orgán zase na tú e, časť, ktorá sa viac páči mladším. A to je, to je úžasné, že je také prepojenie, že sa o to snaží. Lebo dnes tá stará generácia má zásadný problém, že deti sú obyčajne ďaleko. Som mal jednu známu, ktorá hovorila, že tiež by tie moje vnúčata boli aspoň na našom kontinente. Hej, majú tak v Austrálii, v Amerike. Čiže toto patrí k takým výzvam pre starú generáciu, ktoré treba mať na srdciach, že tá samota mnohokrát ďaleko je rodina a o to viac si vážme církev ako rodinu a žijme ju. Čo sa týka služby, tak vybral som pre modlitby sestru Danku Kostelnu, pretože ona sa zaoberá k spevokolom a ten je tak viac spojený s tou staršou generáciou. Ale chcel by som, aby sme sa modlili aj za takú službu, ktorá ešte veľmi neexistuje. Euka Drienovská, že bola so školou v domove dôchodcov a tam našla nejakých ľudí, čo sú ako evanielici a už sú tam, nemôžu prichádzať sem, tak za to sa modlíme, že aby, aby sa našla taká služba, že tí mladí, že aby Boh naklonil tie srdcia mladých, aby, aby išli tam a aby tam sa rozvíjalo také spoločenstvo. Takže poprosím o tú modlitbu. Drahý Pane Ježišu, sme tu spolu, tí, ktorí svoj život len začínajú, Tí, ktorí prežívajú svoju mladosť, tiež tí v zrelom veku, ale tiež aj tí, ktorí už majú za sebou viaceré jubileá. Každý z, má, z nás má svoj príbeh, svoju cestu životom. Čo hovorí tvoje slovo o nás, staršej generácii? Tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú novú silu. Aj v šedinách ponesú ovocie aj pre nás platí, nikto, kto v teba verí, nebude zahambený. Toto je náš diel. Nie nejaké zúfalstvo, že čo už s nami starými, ale toto je diel, aby sme v čase, keď už sme starší, tak aby naše dni mali krásne a hodnotné pokračovanie za akýchkoľvek okolností. Všetko, čo sme zažili, nech vidíme ako cennú skúsenosť, či to boli veci dobré, či zlé. Ty si bol pri všetkom. Ty si bol tam, keď sa nám narodili deti, keď sme ich vychovávali i keď vyleteli z hniezda na vlastných nohách. Ty si bol pri každej našej slze, bolesti i pri každej radosti. Z našich srdc znie veľké ďakujem. Všetko má svoj význam. A to, čo si s nami začal, si mocný i dokončiť. S hlbokou pokorou a vďačnosťou ťa prosím o Tvoju milosť, o zdravie, o múdrosť do ďalšieho času. Naplň nás Duchom Svetým, ktorý nás bude viesť v našom staršom veku. S bázňou a láskou vyznávame. Ty, Ježiš, si náš Pán, náš Boh, náš Kráľ a Tebe dôverujeme. Amen. Tak ešte chceme žehnať tejto generácii aj symbolicky cez sestru. Pripojte sa ku mne ducho, v duchu. Tak ďakujeme Bože aj za túto službu z pevokolu, v ktorej môžu vyjadrovať ľudia svoje srdce k Bohu svojimi darmi. A ďakujem za každého, kto počas tých 10 ročí svojho života. Nazbiera veľa skúseností s Tebou, Bože. Ďakujem, že ich môže tak odovzdať vo svojich modlitbách, že aj keď tento svet hovorí, že tí starší už nemôžu tak veľa priniesť, tak Ty vieš, Bože, že práve oni vedia priniesť najviac, pretože sa vedia modliť s takým najviac obrúseným srdcom, s najväčšou pokorou, práve preto, že Tie telesné síly už nie sú veľké. Ale ďakujeme, že si zaslúbil, že aj keď sa naše telo, to viditeľné v nás, tak rozkladá, zaniká, tak ten, to vnútro, ten duch, vnútorný človek sa obnovuje. takže nám aj tejto službe, aj všetkým ďalším, ktoré sa môžu rozbehnúť pre staršiu generáciu, aj samotným ľuďom, aby ten vnútorný človek bol pevný až do konca a aby zažíval veľkú radosť a pokoj s Bohom. Amen. Stojím pred Tebou, Pane, s modlitbou a ďakujem, že kráčaš so mnou v skúškach, keď ju búra síl. Cítim Tvoju dlaň, tak ma prosím chráň. Nech viery zrak môj stále hľadí s túžbou do nebeských brán. Rád pôjdem cestou tou, tou cestou trňa predo mnou, veď sám si kráčal ňou. Ty sám si niesol batoch vín, ten batoch skutkov zlých aj tých dnešných. Keď sa blíži pád, daj mi sílu stáť, veď Golgota je miestom výhry. Túžim aj dnes pod ňou stáť. Moje zápasy dávno vyhral si, tú pravdu aj dnes túžim prežiť, kráčať cestou, čo spasí. Rád mnou, veď sám ty si, ty si kráčal ňou. Ty sám si niesol batok vín, ten batok skutkov zlých aj ty. Viem, to nie je sen, že raz príde deň, do príbytkov, čo schystať si šiel bránu, aj mne otvoríš. Úsmev na tvári, tam sa rozžiari, do srdca novú pieseň vložíš. Krásny, raj sa otvoríš. rád pôjdem cestou tou, tou cestou trňa predo mnou, veď sám ty si, ty si kráčal ňou, ty sám si niesol batok vín, ten batok skutkov zlých, aj ty rád. Rád pôjdem cestou tou, tou cestou trhňa predo mnou, veď sám ty si, ty si kráčal ňou, ty sám si niesol batoh vín, ten batoh skutkov zlých aj Keď si spomenieme na tie prvé verše, čo som čítal, kde boli spomenuté dietky, otcovia, tak na, na konci boli spomenutí mládenci. A k tým mládencom dneska som tak pridal aj, aj rodiny, pretože to sú všetko ľudia tej strednej generácie, ktorá vydáva takú kopu svojej sily, aby uživili rodiny alebo aby sa pripravili na to zamestnanie. A je tam, že Napísal som vám mládenci, lebo ste silní a Božie slovo stáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. Ja som bol včera predvčerom na konferencii modlitevného spoločenstva. Téma bola o láske, o návrati k prvej láske, lásky cez úprimné pokánie. A brat biskup, ktorý mal slovo, tak prekvapujúco vyvrcholenie bolo v tom, on písal o Efeskom zbore, že v skutku Apoštoloch 19. kapitoli tam je také vyvrcholenie, kedy už konečne sa Pavlovi na tretí pokus, keď tam bol, podarilo roznietiť také prebudenie v cirkvi. A vtedy sa stala taká vec, že nejakí synovia z Kebu chceli vyhnať démonov a povedali, že v mene Ježiša, ktorého káže Pavol, vás vyháňame, No lenže tí démoni povedali, že Pavla poznáme, Ježiša tiež, ale vás nie a proste ich vymastili. A potom vlastne to videli všetci tí Gréci, Židia a vznikol taký mohutný zbor v Efeze. A potom hovoril také zaujímavé svedectvo, že nejaký misionár bol v Afrike a tam sa na neho zo sekerov vyrútil nejaký, neviem, či šaman alebo náčelník to bol. A ako sa rozohnal, tak zrazu zastal a hovorí, že v tebe je silnejší duch ako vo mne. A potom sa zbavil tej svojej starej viery a celý ten kmeň sa dal na kresťanstvo. Je to také dramatické a je to také niečo, čo patrí k tej mladej generácii, taký zápas. A k tej časti rodín vlastne v liste Efeským 5. kapitole je písané, Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval církev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiať ju kúpelom vody skrze slovo a postavil si církev slávnu, bez poškvrny, bez vrázky a bez čohokoľvek podobného, ako by bola sveta a bez úhony. To rodinné spoločenstvo nám prináša viac ako len prínos rodinám, ale nám má ukazovať aj vzťah Ježiša a církvy. To je niečo veľmi vzácne. Tak sa modlíme, aby to bolo tak dokonané. Aby cez rodiny, pretože rodiny sú vždy základom cirkevného zboru a to je tiež také úžasné, že v radvaní sú, sú v takom jadre, prichádzajú deti a naopak prichádza aj starostlivosť o tých starších, tak som pozval Petra Hanricha, ktorý vedie rodiny, aby sa modlil za svoju službu a my budeme potom zase žehnať. Drahý Pane, náš nebeský oče, vďaka Ti za dnešné ráno, vďaka Ti za toto predpoludnie. Vďaka Ti, že sme sa dnes mohli opäť stretnúť ako bratia a sestry, ako Božie deti. Ďakujem Ti, že tu môžu byť zastúpené úplne všetky generácie. Ďakujem ti za tento zbor, že môžeme spolu tvoriť spoločenstvo ľudí každého veku. Ďakujem ti, že aj keď sa navzájom líšime tým vekom, povahou, vzdelaním, záujmami, pôvodom či spoločenským postavením, tak jedna vec nás spája. Spája nás to, že Ježiša nazývame svojim pánom, že mu chceme patriť a slúžiť je fajn, že ťa môžeme dnes chváliť a uctievať takto spolu. Že môžeme volať k Tebe v modlitbách. Vďaka, že všemocného Boha môžeme nazývať svojim dobrým oteckom. Vďaka, že sa nám úplne nezaslúžene dostalo toľkej milosti. Bez nej by totiž na tomto mieste nikto z nás nebol. Vďaka Ti, že nám dávaš do srdca istotu spasenia, istotu Tvojej bezpodmienečnej lásky. Nie pre našu zbožnosť, nie pre naše zásluhy, nie pre naše dobré skutky, ale preto, že sme prijali dokonalú obed nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás vytrhla z moci diabla. Zvlášť teraz chcem prosiť za strednú generáciu a za rodiny z nášho zboru. Prosím o Tvoje požehnanie pre každého jedného, tu v tomto kostole, ale i pre tých, ktorí z rôznych príčin nemôžu teraz byť medzi nami. Dotkni sa ich, prosím, Pane, tam, kde sa práve nachádzajú. Požehnaj im, aby na budúce mohli byť tu medzi nami a tešiť sa zo spoločenstva. Prosím pre každého o viac radosti z Božích vecí, o prehlbenie vzťahu s Tebou, o Tvoju prítomnosť v našich životoch, o Tvoju prítomnosť v našich rodinách. Prosím o posilnenie vzťahov medzi manželmi, o silu si navzájom odpúšťať, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Prosím, postav okolo každej rodiny mocné opevnenie, silné hradby proti útokom toho zlosníka. Daj silu odolávať s vodom a pokušeniam. Nech sú nám hnevy a sváry vzdialené. Prosím, uči nás svetlom sveta a soľou zeme. Prosím, žehnaj každému aj v práci, v jeho zamestnaní – Nakloň prosím srdcia kolegov a spolupracovníkov. Dávaj príležitosti vydávať svedectvo. Odpúšťaj a zahľaď prosím naše previnenia a mnohé zlyhania. Daj silu vždy vstať a bojovať dobrý boj viery. Povolávaj prosím do služby, tam, kde je to potrebné. Aj tu v našom zbore. Lebo žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Verím, že pre každého máš osobitné povolanie – Verím, že všetci môžu byť užitoční pre Tvoje kráľovstvo. Prosím, ukáž každému jeho miesto na Božej vinici. V mene Ježiš. Amen. Tak opäť budeme žehnať tejto generácii aj tejto službe. Taky ďakujeme Bože za tú strednú generáciu, ktorá má na pleciach najviac, ktorá musí bojovať s takou neistotou, či si udržia prácu, či tú prácu nezobere nejaká umelá inteligencia, či nepríde kríza, ako to všetko ústoja. Tak im žehnám, aby si tak v plnosti uvedomovali, Bože, že Ty si ten dobrý zaopatrovateľ, že všetky veci slúžia na dobre tým, ktorí ťa milujú, aby v tejto viere žili, aby prichádz, pri, dostávali novú a novú takú silu, takú vnútornú energiu, aby mohli ju dávať svojim deťom na jednej strane a na druhej strane svojim rodičom, ktorí už potrebujú podporu. Tak sa prihováram za túto službu rodinám, daj, aby bola požehnaná, aby tam prichádzali ďalší a ďalší ľudia, aby v nej ľudia jedni na druhých mysleli, podporovali sa na modlitbách, podporovali sa materiálne akokoľvek nech Tvoje kráľovstvo rastie. Prihováram sa aj za mladých a proste za všetkých, ktorí sú v takom veku produktívnom, aby e, si vedeli e, sa tak postaviť na Božie slovo, postaviť sa proti diablovi, aby Tvoje kráľovstvo ďalej rástlo. Takže hnám všetkým aj v generácii, aj v ktorí slúžia, aby mali jasný vzťah s Tebou, s Tvojim slovom, aby žili v Tvojom požehnaní. Amen. Pozývaš ma do neznáma, prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkam, zvládnem stáť na hobinách. na teba Ježiš zavolám. Ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoj som a ty si môj. chrániš búrkach s istotou ma sprevádzaš. Napriek môjmu strachu spádov viesť ma smieš, ty nezlyháš. na teba Ježíš zavolá. Ku tebe svoj zrak upiera. Len tvoja náruč pokoj dá. Tvoj som a ty si môj. kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť, len v Tvojej prítomnosti moja viera narastá. Chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi obče, než sa odvážujem prosiť, len v Tvojej prítomnosti moja viera narastá. teba, Ježíš, zavolá. ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoj som a ty si môj môj, ty si môj. Drahý Otcu Nebeský, tak ja ti ďakujem za to, že sme sa mohli toľko modliť za všetky tie generácie v našom cirkevnom zbore a chcem ťa teraz prosiť ešte o, o to, aby si nás tu udržal a dal nám takú trpezlivosť k tomu, aby sme si mohli vypočuť ešte, ešte kúsok toho, čo možno chýba do tej mozaiky. Ako je možné sa medzi sebou tak znášať, keď sme možno každý taký iný. Prosím ťa, pomôž nám teraz našu mysel tak upokojiť a, a vniesť to do, do tých tvojich vecí, aby sme mohli mať úžitok z toho každý osve, ale potom aj všetci spolu. Amen. Bratia a sestry, tak vás prosím z úcty k Božiemu slovu postante. Budem čítať slovo z listu Efeským zo 4. kapitoly, verše 1 až 3. Napomínam vás teda ja, väzeň v pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Amen. Vážení bratia a sestry, na úvod dnešného príhovoru by som vám chcel povedať niečo o sebe. Vyrastal som na sídlisku v rodine neveriacich ľudí. Církev som zaznával a návštevu kostola som považoval za niečo nemysliteľné. V mojom okolí sa pohybovali väčšinou iba mladí, mladí ľudia. Zo starších som sa stretával sem tam s mojou stárkou, otcovou mamou, ktorá žila v Zlatých Moravciach a s dvoma tetami, sestrami, ktoré tam žili tiež a boli veľmi späté s detstvom mojej mamy. Pravidelnosť stretania sa s nimi však bola veľmi malá. Keď som 31.12.1998 vstúpil na územie tejto fary, bol som mladý človek, ktorý sa so staršími vôbec nestretal a dovtedy žil iba s rovesníkmi. Mal som vtedy skoro 20 rokov. Zapáčilo sa mi tu tiež hlavne preto, lebo na mládeži bolo veľa mladých ľudí. Ak by som mal teda zhodnotiť, ako som bol vychovaný a aký bol môj postoj k ľuďom podľa veku v tom období, povedal by som, že v mojom zornom poli boli iba mladí ľudia. Tí ostatní, hlavne teda tí starší, tí tvorili len akúsi kulisu, o ktorú som nemal veľký záujem. Tá časť s preferenciou, s uprednostňovaním kontaktu s mladou generáciou mi v podstate ostala až dodnes. Rád sa bavím s mladými, polemizujem s nimi, pripravujem pre nich aktivity a spoznávam ich postoje. Rád ich názory konfrontujem s Bibliou a prinášam do ich života rôzne nové pohľady, ktoré v škole, ale ani medzi priateľmi asi veľmi počúvať nebudú. Tiež rád športujem a s nimi to nie je vôbec problém. Zrejme aj preto som z Božej milosti zapojený do viacerých aktivít v našom zbore, kde slúžim práve pre nich a s nimi. Čo má ale spoločné toto svedectvo o mojich preferenciách v kontaktoch s ľuďmi spojené s dnešným dňom? Chcel by som dnes rozprávať práve o tom, ako napriek našim preferenciám, napriek našim sklonom vyberať si iba istú časť spoločenstva k prežívaniu Božej prítomnosti, ako by sme napriek tomu mohli vytvárať jednotu ducha vo zväzku pokoja, ako sme čítali v tom kázňovom texte. Svoje minisvedectvo som síce ešte nedokončil, ale už teraz je zrejme, že s takýmto selektívnym prístupom by som k budovaniu jednoty v spoločenstve asi veľmi neprispel. Keď nám totiž to niekto nevyhovuje, v zásade hm, ho buď ignorujeme, alebo sa k nemu správame povrchne a prirodzené a naše prirodzené reakcie sú potom založené aj na tom. Samozrejme, navonok môžeme zahrať nejaké prijatie, ale po čase sa všetky tieto naše preferencie proste prejavia a my buď vybuchneme, alebo, alebo nejak inak ukončíme ten spoločenský kontakt. Chce teda Pán Boh, aby sme žili vo svojich bublinách aj v rámci kresťanského spoločenstva? Také otázky. E, chce, aby sme si užívali Božiu prítomnosť len s ľuďmi a spôsobom, ktorý nám vyhovuje. Aj církev alebo zbor si vyberáme podľa našich preferencií. Preto je tu toľko církví, aby sme našli takú, kde hrajú iba tie naše chvály, kde kážu iba naše témy, kde chodia iba ľudia našeho gusta, takto to predsa rozhodne nemôže byť. Boh predsa hovorí, že nie je príjimačom osôb. To máme v liste rímským, 2. kapitole 11. verši. Ani on si nevyberá, koho zahrnie svojou milosťou a koho nie podľa veku, vzdelania, krásy či pôvodu. Ako teda naplniť tento príkaz, aby sme spolu nažívali v jednote ducha a vo zväzku pokoja? Prvý taký nástrel odpovede som našiel v písme, a to v liste Galackým v 5. kapitole, kde v 15. a 16. verši čítame. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Vidíme, že v týchto veršoch Apoštol Pavel vôbec nespomína ako dôvod problémov medzi nami naše preferencie. Nakoniec to možno není až taký problém. Čiže žiadne generačné rozdiely, rozdiely v sociálnom postavení, vo vzdelaní, či našich povahách alebo záľubách. Toto pre Pavla, ktorý je vedený Duchom Svetým, vôbec nie je príčina. Toto vidíme často my, pretože zabudáme vnímať svedokolo nás duchovne čoho dôsledkom už vnímame len tieto aspekty. A ak áno, áno, na prvý pohľad je to určite v tom, pretože naše spomínané preferencie ako keby naozaj spôsobovali naše nezhody. Nevieme si navzájom požehnať, pretože naša predstava požehnania je úplne iná ako tých iných. Mladí to vidia inak ako starí, bohatí to vidia inak ako chudobní a možno aj jednoduchší ľudia to vidia inak ako tí komplikovaní. Ale toto všetko je iba akási projekcia skutočnej príčiny, ktorú teraz hľadáme. Keď teda skúmame tieto dva verše, prichádzame na to, že pravou príčinou nezhôd medzi nami je to, že žijeme podľa tela. Inak povedané, svoje žiadosti, svoje preferencie stále považujeme za dôležitejšie ako to, čo od nás očakáva hospodin. Problém je to preto, lebo keď pokračujeme v tom liste Galackým, 17. veršom, telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú. Ak totiž to žijeme podľa tela, teda žijeme tak, ako by sme v kritických momentoch vôbec nepreferovali Božiu vôľu, je jasné, že v našom živote sa objaví produkt takéhoto správania sa, čo Biblia nazýva skutok tela. Znova, list Galackým, 5. kapitola. A zjavné sú skutky tela ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. To je teda Galackým 5. kapitola 19. až 21. verš. Tieto produkty vychádzajúce z uprednostňovania vlastných žiadostí, teda z toho, že žijeme podľa teba, tela a potrieb, sú nám častokrát ale celkom príjemné. A mnoho ľudí ich dokonca v tejto postmodernej spoločnosti veľmi miluje. Táto spoločnosť je zameraná na prežívanie, na užívanie si. Napríklad e, cudzolostvo, smilstvo, zmyselnosť. Ľudia si užívajú zmyselnosť. Aj čarodejníctvo, rozbroje, roztržky, opilstva, hodovania. Ľudia milujú hodovania. Pavol nám ale okrem analýzy toho, prečo to nefunguje, dáva aj riešenie. Ako by to mohlo byť? Toto riešenie sme si čítali v kázňovom texte, a prečítame si ho, teda ešte raz, prečítam ho ešte raz, ten kázňový text. Napomínam vás teda ja, väzeň v pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Je zaujímavé, že v texte sa najprv Pavol predstavuje ako väzeň v pánovi. Napomínam vás teda ja, väzeň v pánovi. On vie, že skutočné riešenie nevychádza z našich pocitov alebo z toho, čo by sme radi. Veď väzeň je práve tým špeciálny, že nerobí to, čo chce. Pavol nám, e, nás začiatkom tejto 4. kapitole týmto svojim predstavovaním pripravuje na to, že riešenie bude musieť vychádzať z našeho pevného rozhodnutia budovať jednotu a nie si to tu tak nejak užívať alebo fungovať tak, ako sa nám páči. Tá jednota niečo stojí. Riešením je niečo, čo na počiatku akoby zvezovalo. Nebude to teda nič príjemné. Pavol takto uvádza to svoje riešenie. Hovorí potom ďalej, že máme žiť tak, ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. Božia milosť spasenia je nám daná zadarmo z milosti, ale zároveň má obrovskú moc, obrovskú cenu. Pavol nás napomína, že tou hodnotou toho povolania je práve to, aby sme zo všetkých síl bojovali o naše spasenie, niesli ho ďalej a budovali církev, pre ktorú Pán Ježiš zomrel. To je zodpovednosť, ktorú sme dostali tým veľkým darom. Aby sme si nenechávali svoju vieru iba pre seba. Máme bojovať aj za církev, za iných. Za týmto sa máme namáhať a tomuto žiť. Ďalej to konkretizuje a dodáva. Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Toto totiž to znamená žiť podľa ducha a nie podľa tela. Znamená to vynakladať energiu, čas a aj svoje nepohodlie na to, aby sme niesli iných aj s ich nedokonalosťami, nie aby sme šli aby sme si žili vieru niekde v ústraní. Aby sme hľadali, čo prospeje im a nie len nám. Aby sme skúmali, čo ich trápi, čo by bolo možné, aby oni mohli mať a čo by mohli počuť. Aby sme skúmali, ako oni uctievajú Krista a nepohoršovali sa na nich. Aby sme sa tešili z toho, že im pán žehná a nesnažili sa ich zosmiešniť za to, že to nevedia možno správnymi slovami vyjadriť. Toto je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. Takto pán chce, aby sme žili pred svetom, ale i v rámci cirkvi. No a toto všetko sú praktické prejavy života podľa ducha v spoločenstve v jednote. Takže otázka znie, ako je to s tebou, Martin, teraz? Hľadáš, čo prospeje starším ľuďom v našom zbore, alebo hľadí, hľadíš len na tých mladých, s ktorými si tak rád? Chceš skutočne viac porozumieť spôsobu úctievania Boha aj iným spôsobmi, ako len moderným spôsobom chvál, tak ako ho uctievaš aj ty sám najradšej? To sú veľmi pichlavé otázky pre mňa. Ale som rozhodnutý im čeliť, pretože chcem žiť podľa ducha, nie podľa tela. Tak, ako by mi to bolo najľahšie. A čo ty? Si ochotný položiť si tieto otázky aj sám sebe? Hľadáš aj ty, čo prospeje tým mladším, alebo si myslíš, že musia robiť veci tak ako ty, pretože takto je to správne. Chceš porozumieť viacej starším, alebo ti prídu nezaujímaví, lebo už nemajú takú sílu a kreativitu ako ty. Akokoľvek, nech nás v týchto dôležitých rozhodnutiach vedie Duch Svety, ako zástupca Krista tu na zemi. A nech to všetko nakoniec vedie k zjednoteniu nás všetkých v duchu a pravde, tak ako nám toto svoje želanie vyjadril sám Kristus vo svojom slove. Nech cieľom je to, aby každý z nás sem mohol prísť a cítiť sa ako súčasť rodiny. Nie, že prídeme iba do tej svojej časti, ktorú máme tak radi a ten zvyšok odignorujeme. Je to úloha pre mňa, ale aj pre každého z nás. Tak pomodlíme sa. Drahý Otec Nebeský, Ty si nás stvoril a v matkinom tele si nás utkal, vediac už vtedy, čím všetkým si budeme v tomto živote prechádzať. Z Tvojej milosti sme sa ocitli priamo tu, v Radvánskom evangelickom spoločenstve a berieme to ako Tvoj zámer s nami, nie nejakú náhodu. Vyznávame, že je medzi nami ešte mnoho telesností, no vieme, že naša úloha je aj tieto telesnosti, respektíve závislosti na nich, vymeniť za život podľa ducha, nie podľa tela. Oni si proste odporujú. Potrebujeme na to ale tvoju pomoc. Pretože bez obrátenia a premeny mysle to nie je možné. Najdi si ešte tých, ktorí takouto premenou neprešli ich k pokániu a potom dávaj nám všetkým sílu pracovať na našom zjednotení ducha vo zväzku pokoja. Tak, ako nás tomu napomína poštol Pavel. Nech nežijeme už viac my, ale nech v každom z nás žije už iba Kristus, o toto ťa prosíme. Veď nás cestou pokory a akéhosi väzenia v Tebe, aby naše spoločenstvo rástlo a prinášalo ovocie v nových zachránených a v našom vzájomnom budovaní. K tomu všetkému chceme ešte k Tebe takto volať. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám viny naše, aj my odpúšťame vynikom svojim. I neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Bohu Otcu i Synu na počiatku, teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, tak na záver ešte by som pár oznamov Okrem teda pozvánky na všetky tie akcie a aktivity, ktoré konáme v priebehu týždňa, ako je pondelok spevokol, eh, v stredu športové aktivity v telocvični v Radvani, eh, vo štvrtok biblická, v piatok stretnutie konfirmandov, dorastu, potom rodín, mládeže a samozrejme v nedelu besiedky a modlitby ráno. Vám chcem ešte teda oznámiť, 28. marca eh, bude brigáda v areáli nášho cirkevného zboru a aj v kostole. Takže kto má takú chuť prísť, tak okolo 9. pol 10. by sme sa zhromaždili a začali teda upratovať. Takže to je všetko. Nech vám teda Pán Boh mocne žehná a sprevádza vás a nech naše spoločenstvo môže ísť naozaj tým smerom zjednotenia, eh, aby sme mohli sa tak všetci lepšie aj cítiť, ale aj tak viac napredovať tak teda Boží pokoj a budeme spievať teda poslednú pieseň z pevníka. thank you